Assalamu alaikum masu sauraro. sannan mu da saduwa a wani sabon shiri mai suna Abdulhafiz wanda ya ɗauki nauyin shirin shine Ismail Sani ni Abiba Sani Ahmad nake cewa ku biyo ni. wayanta ne yayi kara sautin is gonna change my love for you don ta jawo wayan saboda ta san waye ne ke kiranta tana dauka ta sa a ta tare da cewa dia tun daga tsakiyar kan shi ya ji muryan nata ya tsigo masa har tafin kafansa a take ya ji wani sanyi ya kama ransa cikin sanyin murya wanda hakan muryansa take ko mata albarka idan yana magana ya ce isha ta ce na'am wato yau kin share ni ko ta ce a'a wallahi ba haka bane Yau ina yi wa mama aiki ne a kicin. That's why ka je ni shiru kaɗan. Nan ya murmusa sannan ya ce, Ya mama take? Ta amsa a kasalance. Lafiyan talau. Ya ce, Ki gaishe ta, bari in shiga lectures. Ta amsa da cewa to. Tana ajiye wayan ta jagauran numfashi wanda sai da ta ji sa Ta rasa wani irin so take mishi. In aka cire maganan so, ta yadda da shi. But why? Ta sha tambayan kanta. kar wata rana ya zo ya mata halin maza ta shiga uku miƙewa ta yi ta shiga ban ɗaki ta yi alwala ta yi sallar la'asar tana idarwa ta kunna data na wayanta ta hawa whatsapp tana chatin can ta sauka ta koma instagram ita kam ba ta da damuwa da mutane in dai har tana chatin daɗin abin ita kaɗai ne a gidan shi yasa wayan yake ɗebe mata kewa tana zaune har magrib sai gashi ya kiba da tsari ta ɗauka ta ce diya I miss you daɗi ya ji sosai a kullum tana da sabon abin da za ta masa wanda zai sa shi jin daɗi suka yi taɗin su ya kashe shi ma datan shi ya kunna mrs suka yi ta shigowa har ya ji pinks na shigowa murmushi ya fara yi saboda ya san waye mai masa wannan aikin ba kowa bane illa su Amina shi ma a take ya jera mata tsaf ya tura mata ta tura mata da simili alamun kuka tare da cewa ka shabe ni ko ya ce wu ni na isa na shawe ki ne ta waje na tun safe baka kira ni ba ya ce no ba haka ba ne na shiga lectures ne kuma da safe my phone was up a nan suka fara taɗi kina ina ta ce hostel oya i want to see you ta ce tom in ka zo call me ya shiga wanka yi sallah sannan ya ɗau makullin motansa ya nufi cikin school ɗin yana kan hanya ya ɗauki wayansa ya yi ma ruhinsa isha text message tare da cewa na shiga school i will call you am and out Yana isa kofan Babylon Hostel ya danna wayarsa ya kira Mina Bestin. Ta kai akalla minti biyar kafin ta fito. Tana isowa ta buɗe motan ta shigo. Kamshin ta shi ya bigi hancinsa. Salati ya fara yi. Ta ce lafiya shiru ya yi mata. Ita ma sai ta ja bakinta ta yi shiru din Wato ta san halin shi haka yake. In ta ga yayi wannan shirin sai lokacin da ya ga damar magana kuma. Sun kai minti sha biyar kafin ya ce I miss you. ta ce ni kuma i did not ya yi murmushi wata take kara masa kyau a duk lokacin da ya yi sannan ya ce a haf ko saurayinki baki misin yadda kika yi misin ɗina ba ta ce tabɗi in ya ji ka zai ɓaci fa so ina za ka je ya ce kilas a daidai lokacin isha ruhinsa ta kira da ɗauki wayan yana murmushi yadda yake maganansa dai haka ya yi a hankali kamar wata mace ita amina da ke gefensa ba ta jin abin da yake faɗa har ya kashe wayan ta ce da na sani da na yi magana ta ji kana da da mace ya yi dariya ya ce ahab ah, ai ba za ta yarda ba she trust me ta ce which kind of trust saurayi na da best friend ai ina gana haƙura ya ce ke me yasa kika yi to ahab ah, tun yana kishi da kai in ina ba shi labarinka yanzu har ya haƙura it is just that ba wanda ya min sanin da kamin you know me you value me and you trust me ya yi murmushi don har cikin ransa yana ji da ita wayanta ne ya yi ƙara ta ɗauka tare da buɗe motan za ta fita hakan ya sa shi ma ya fito har ta gama wayan a nan wani ya zo tare da cewa mina tun ɗazun nake neman ki ta ce yauwa to gani ya ce matso ji a nan yake gaya mata test ɗin da suka yi ya karɓa mata nata ta ce la shi ne ka ja wani gefe ai wancan best friend ɗina ne ba abin da nake ɓoye masa ya ce a amina ba za ki gane dalili na ba in kun gama ki kira ni na baki naki ta ce tom ta koma gurin shi duk ya tsime. ta ce me kuma abeg just cosmate ɗina ne nan ne ya ɗan saki fuska suka yi sallama ya yi aji ita kuma ta koma hostel tana buɗe wayanta ta kunna data ta ga an sa ta a wani group kamar za ta fita amma sai ta zauna kasancewa ta san mutane da yawa a group ɗin aikuwa aka fara introduction kowa ya turo hotunansa da kuma sunansa da department da school ana haka har ita ma ta zo ta yi ta ce amina aliyu chemical engineering atbu ta tura hotonta wa'inda ta sani suna da yawa sai kuma wasu guda hudu bata gane su ba su ma kowa ya yi nasa da hoto kuma ba atv suke ba hakan ya yasa bata gane su ba ita da sallar magrib kenan ta ɗauki wayan ta je gun mahaifiyarta hajiya fati ta kuwa makale a jikinta umma na tuni ta ja jikinta ke isha me yasa kike son jiki ne gafara da allah ta kuwa ƙara mannewa tare da cewa umma in ban manne miki ba waye zan nema wa. nan umma ta harare ta ta ci gaba da tasbihinta ita kuwa ta kunna datanta ta kuwa ga an sa ta a group har an yi introduction ba ta nan ta ga message 133 farko ta duba mai group din ta ga ta santa hakan ya bata daman ci gaba da scrolling tana karantawa daga dukkan su mata san su sai wata Amina Aliyu ne bata sani ba bestin habis dinta hakan ya sa ita ma ta yi introducing kanta tare da tura hotonta tana kuwa kan hakan ya kira ta ta ta ɗauki wayan ta buga da gudu ɗaki ummanta na ganinta ta san waye ya kira don haka ta yi murmushi tare da musu addu'a a cikin ranta sun kai akalla minti arba'in suna wayansu na masoya aishat umar ya ce a gidan alhaji umar jabo da kuma fatima jabo ita ce yarsu tilo guda wacce yanzu haka tana abu zaria yayin da asalin gidansu ke kaduna ta taso cikin gata na fitan hankali bata san menene wahala ba duk da tana zaman hostel kullum tana hanyar zuwa gida tana da amintacciyar ƙaurarta guda ɗaya sakina tare suka tashi akalla ta kai shekara shida suna tare da habis ɗinta saɓani bai taɓa shiga tsakaninsu ba ko sun yi faɗa ba sa kwana ba su yi waya ba tun kafin ta mallaki hankalin kanta balle yanzu da ta girma tana aji biyu ne aisha fara ce tas sai dai ba ta da tsayi tana da dogon fuska wanda manyan idanta suka zubo daidai a kai tana da dimples wanda hakan ya kara mata kyau sosai abdulhafiz shine ne na fari a gun iyayen shi yana da ƙanne shida dukkansu mata tabbas shi ma ɗan gata ne yana ajin shi na karci a cikin atbu soyayyen hafiz da aisha ya samo asali ne a gun iyayensu mahaifin isha da mahaifin hafiz abokai na sosai kafin alhaji umar ya haihu ya sha wahala sosai hakan ya sa alhaji ahmad ya ɗauki ɗan shi na fabi ya ba wa alhaji umar don ya ɗebe musu kewa shi da matar shi sai da hafiz ya shekara shida kafin allah ya ba su isha hakan bai hana su riƙe shi ba don haka isha da hafiz sun taso ne tare soyayyarsu a tare lokacin da hafiz zai tafi university ne mafarin rabuwarsu isha ta wahala sosai kafin ta zo ta safa Yana aji hudu ta samu admission a ABU, har iyayen sun so ta samu a ATBU, amma Allah bai yi ba, masoya biyun sun ji haushi sosai. Sai da Hafiz ya danna nasa damuwan kafin ya iya bata haƙuri. Hafiz namiji ne mai haƙuri, mai shariya da kawaici, mai kuma kunya, ga ladabi da biyayya. Ya mallaki abubuwa da dama da kowace mace take muradin samu. Na bar masu sauraro su bincika da kansu. Amina Ali a hannun dama wata mace ce wanda zai iya cewa 'yar gata gaba da baya ita ma duk gatan da mace ke bukata gun iyaye ta samu mace ce mai zurfin tunani da kuma tsananin kishi akan abin take tare da shi ko da kuwa kawa ce doguwa ce tsaf wakan tangwada tana da gaftit da kuma manyan idanuwa za mu iya ce mata mata masu kiwon kalangu su biyu ne a gun iyayenta daga ita sai yayanta wanda yanzu haka yana US yana karatu duk kusancin da Hafiz ya yi da Isha hakan bai cika space din da Mina za ta samu ba duk da sunan friendship ya yarda da ita sosai kamar yadda ita ma ta yarda da shi duk da yake bai yarda Mina ta san Isha ba gudun rikici duk da ya san tana kishinsa da duk wata 'ya mace tana yi da Ishan ma amma da ta ga tabbas Isha ta sha gabanta ta wuce tunaninta hakan ya sa ta bi ta haƙura bai bari sun san juna ba yayin da ita kuma isha bata ma san da labarin wata mina ba kun ga namiji kenan mai wayo amma ita mace da ke Allah ya yi ta ba ta ɓoye damuwanta ya sa ita kan aliyinta ya san da hafiz duk ƙoƙarinsa na ganin ya raba su tuni za ta ɗauke masa wuta gani yake yi tafi damuwa akan hafiz gurub kam da yusuf ya kirfi ta buɗe ya ci gaba da haɓaka suka fara shiri sosai a tsakaninsu mina mai son jama'a ce hakan ya sa tana da ban dariya Wata rana da daddare ta fito daga karatu, ta ɗauki wayanta don ta ɗanyi chatting, tana kunna data. Daga an turo wani hoton wata mata giya ta yi dariya sosai. Ta ɗauki hoton ta tura wa group ɗinsu tare da cewa matan gidan nan ku fito ga mai aiki na sama muku tuni kowa ya fara ba da comment aka ce no min yafe sai dai in ke ta ce a awallahi ni idan ba namiji bane zai bin aiki na haƙura da mai aiki isha tana zaune ta kunna data don indomi ne a gabanta tana ci tana karanta mai suke faɗa dariya ta yi tare da cewa ina so dukansu kowa ya zaro ido kalau kuwa ta ce it is matter of trust in dai ni da hafiz dina ne to wallahi i trust him ba zai taba ganin wata mace ba tuni mina ta katse ta kai kai kai isha ina namiji ba ba dan goyo bane ni kan don ma sunan habibin naki sunan bestina ne wallahi da na ce wani abu isha ta yi mamaci ta ce ni kan zan goyi hafiz da towel makuwa. na ɗayan group ɗin memban wato best friend ɗin isha sakina ta katse su tare da cewa ke ko wato ko ina kika zauna sai kin ambato hafiz ɗin nan ko ina raba ki da ranar kincin dillanci ta yi dariya ta ce ke besti ke min shiru ko so kike na ƙara faɗa to na faɗa hafiz ruhi na mina wacce bata san wani hafiz bane amma sai ta ji gabanta ya yi mummunan faɗi tunun ta yi yaƙi tare da cewa isha wani skul kike isha ta ce abu gidanmu amma na keji mina wani gauranin fashe ta za tunan cewa hafiz ɗinta ɗan bauchi ne ta manta shagaf ya yi zaman keji ta ce au tom washe gari minin ta je kilas karatu har ta fara karatun ta ji tana kewan aliyinta hakan yasa ta ɗauki waya ta kira shi ya kuwa ɗauka tare da sallama ta ce sweetheart i miss you ya ji daɗi sosai a yadda ta ratso maganar nata tuni suka fara soyayya ta manta ma tana kilas a nan take su yaushe zai dawo da yake abuja yake aiki ya ce zan zo very sun insha Allah sun gama wayan kenan ta ɗauki books ɗinta za ta dawo hostel a ganinta ta cinye lokacin karatun ne gun waya da masoyinta ganin mutum kawai ta yi a gabanta jiya ta yi za ta gudu ya ce da Allah can matsoraciya ta ce eh ɗin ka kai ta na tsorata kuwa nan suka jira suna tafiya yana sanye da ƙananan kaya da kuma gilas ɗin samanni a idansa baya rabuwa da ita ko da yaushe ya yi kyau sosai ga wani gwarji da ya ƙara mata komai nashi daban ne ga wani natsuwa ta musamman da Allah ya bashi maganan shi ɗaiɗai tamkar ba zai yi ba ita a ganin ta kowa ce ce wannan ishansa ta yi matuƙar yin sa'a take ta ji wani kishi har cikin ranta aiko ya yanayin yanayinta ya canja ya ce lafiya ta ce babu kaina ne yake ciwo ya yi murmushi sannan ya ce akwai dai magana faɗa mu ji there must be something something special about him kuma shine a duk lokacin da take da damuwa ko bata furta masa ba to zai gane tunda zai tsare ta sai ta faɗa masa ta ce babu you are just looking cute ya yi murmushi sannan ya ce ehem jealousy ta ce jealous for what kana nan ma just managing to work with you ya yi murmushi sannan ya ce a hap daga baya kenan na zama mayanki kikin zama mayyata sai can ta ce yanar yau kamar baka jin daɗi you are so ya yi murmushi wanda zan ce ya bi masa jiki sannan ya ce babu ta dai ji shi ne amma ta san akwai wani damuwa hakan ya sa ta ce in ka da daga masallaci za mu haɗu yanzu magrib ta yi kuma kaga za a yi sallah kar mu ɓata time a haka suka ƙarisa hostel ya ce bari ya wuce masallaci tana shiga ta yi sallah ta ɗauko wayanta ta kuwa leƙa group ta ji ba a yi wani surutu ba sai ta fara karanta message a nan ta ga ana yi wa isha jajen ya jiki tun ta fara yi ita ma ta mata gaisuwan ya jiki amma ta ga bai yi ba ta yi adin namba ɗinta ta yi saving da ishan hafiz sannan ta yi sallama a lokacin an kai isha asibiti don haka sai da suka dawo ta gani ta amsa mata nan mina ta yi introducing kanta Isha ta yi dariya ta ce au ya kike bayan gaisuwa ta kara mata jinjina sannan ta tura mata fruit na similes na whatsapp Aisha ta ce na gode amma ba zan sha naki ba sai na hafiz dina miyan ta ce oh da ni ma ban da hafiz din nan ne sai ki gaya mun na ji haushi to masu sauraro a nan zan dakata a cikin wannan littafi mai suna abdulhafiz sai ku biyo mu a shiri na gaba a shafinmu na yanar gizo wato youtube don jinya ya za ta kaya wanda ya ɗau nauyin shirin ismail sani ni habiba sani ahmad nake cewa ku huta lafiya